Ողջույն ռադիոլսով բարեկամներ։ Այսօր նոյեմբերի 20-ն է երեքշաբթի։ Թող այսօրը ձեզ ապարքեվի միմյան դրական զգացողություններ եւ վառ տպավորություններ։ Եթերում խաչմերուկն է ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարոտ։ Լրագրող Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքի մասին է։ Մշակութային նորություններ Օրերս Արցախի պետական համասարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ Մայր Բոհում կազմակերպվել է ժամանակակից գործնական աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունը թեմայով գլորսեղան, որի նպատակը հրավիրված փորձառու հաշվապահների գիտելիքների ու փորձի փոխանակումներ ուսանողների հետ։ Վեհանուշ Հովսեփյանի սյուժեն։ Եվ ինչպես միշտ Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Արմենակավան գյուղի մասին է։ Մանրամասները համայնքի ղեկավար Խոսրով Բաղդասարյանի հետ զրույցում։ Այն, որ քաղաքն էլ, երկիրն էլ, պահողը գյուղն է, ես երբեք չեմ կասկածել, բայց դա օրեցոր բարգավաճող գյուղն է, թոնրի բուրմունքով ու երեխայի ճիչով կանչող գյուղը։ Գյուղը, որն օգտագործում է իր ռեսուրսները, որտեղ չմշակված հող չկա։ Այսօր ցավոք ունեն գյուղեր, որոնք կտրված են շրջկենտրոնից՝ Լռեմ քաղաքի մասին, որտեղ երեխաների քչության պատճառով դպրոցը փակվելու վտանգի տակ է։ Երիտասարդները աշխատանք են փնտրում, որտեղ ստացվի, բայց ոչ սեփական գյուղում։ Ցավով եմ նշում, բայց Ասկերյանի շրջանի Արմենակավանում հենց այս պատկերն է։ Վերաբնակեցված այս փոքրիկ գյուղի բնակիչները Հայաստանի ու Արցախի տարբեր վայրերից են, սակայն երիտասարդներն, ովքեր պետք է շենացնեն գյուղը, ընտանիքներ կազմեն, որ երեխաներ ծնվեն ու դպրոց գնան, գյուղը ապրի, աշխատանք հարևան գյուղերում կամ քաղաքում են փնտրում։ Բազում խնդիրների մասին համայնքի ղեկավար Խոսրով Բաղդասարյանի հետ զրուցեցինք։ Գյուղը ընդհանրապես զբաղված է իր առօրյայով, իր հոգսերով, գյուղը ունեն ներկայությամբ 65 բնակիչ, զբաղվում են անասնապահությամբ եւ գյուղատնտեսությամբ։ Գյուղը ունի մոտարապես 70 խոշոր, 40 մանր, 70 հեկտար արդեն աշնանացանը քարա, բայց շարունակում է աշնանացանը երբ կհասնի 100-120 հեկտարի այս տարի։ Գյուղն ունի 19 ընտանիք, որից 6 ընտանիք դուրս է եկել գյուղից արդեն փոխվել են քաղաք։ Ինչն է պատճառը որտեղ։ Պատճառը աշխատանքի տեղ չկա էլի, աշխատանքի տեղ չունեն, դրա համար դուս են գնում։ Ջահելվանը չկենիմ կամն քնամ, բանակը փծումը քնում դուս են գնում։ Մացան մեջ են ինչ վալ կա այդ։ Ինչ հիմնական խնդիրներ ունի գյուղը։ Միշտ է պատճառը, որ չեն կարողանում ապրել, մնալ, շատ գյուղերում չկան աշխատատեղեր, բայց խողագործությամբ չի կարելի ասենք տան խնդիրները։ Դե մարդիկ սկզբանե սխալ են եկա, սխալ հասցեում եկա գյուղ, քաղաքի բնակիչներին էլ եկան գյուղ, կարամ չնշխատեն գյուղում։ Թող մունքին ամլ դուսենք եմ։ Այսինքն սովոր չեն հողի կյանքի։ Հա, հողի կյանքի սովոր չեն։ Դե նոր այնա հող են տվել իրանց մարտամիրյակ հեկտար այս տարի մշակումում նրանք վերջը դե ոնց են նմել դպրոցը ինչպես տեսանք ընդամենը 3 հա։ աշակերտ ունի դե ջահելություն չէ ջահելություն դուրս է գալիս ճանապարհները վատ այլ ճանապարհները վերանորոգան ջուրը կա ով աշխատում է ապրում ով չաշխատում հենա դուրս է կյանքենա ինչ կուզեիք որ առաջնահերթ լուծվեր խնդիրների աշխատատեղ բացեին նյում այդ աշխատատեղն ու ժողովուրդ կաշխատեն գետը կա ասենք տարածքը լավ է բնությունը լավ է աշխատատեղ չկա լինել պատճառով թողում ենք դուրս ենք ասենք եթե աշխատատեղ լինի հա, կան աշխատեն հա, կմնան հա, երեխաներ կունենան բնականաբար հա ջայելությունը չի կանգնում ջայելությունը բանակապրծունումա դուրս է գալիս աղջիկ տղա մնացող չկա դուրս են գալիս ինչ որ հերանեկարներ այսինքն չեք տեսնում այս եթե սեն շարունակվում չէ Իսկ ինչ որ ծրագիր, եթե մշակվի, որ เป զի գան, ապրեն երիտասարդները, երիտասարդները ինչ կան։ Դե բարերար կավերցնի իրան, այս գյուղը մի բան ստեղծի, ժողովուրդ աշխատեն, ապրեն։ Թե չէ իրանք իրանցով ոչ մի բան հնարավոր չի իրանք իրանցով աշխատեն, բան ստեղծեն, ապրեն։ Գեսը թոշակառու են, այդ ջահել չի մնում։ Մեծագույն խնդիրը աշխատատեղն ինչ կցանկանայի գյուղի համար, ընդհանրապես գյուղական կյանքի համար։ Գյուղական կյանքը ափսոս էլ է, տարածքը սենց լավ տարածք, ամեն ինչ կա, գյուղը քայքայում է։ Այսինքն պայմանները եթե լինեն, հա պայմանները որ լինեն, նորից հետ կգա ժողովուրդը։ Նոր գյուղը, երիտասարդ գյուղը։ Հա, նոր դասարդ գյուղ։ Քանի տարեկան է։ 2002 թվականից իսկ վերաբնակիչները տարբեր տեղերից են։ Վերաբնակիչները տարբեր տեղից Հայաստանից էլ կան, Ղարաբաղից էլ կան, Ռուսաստանից էլ կա, Մինդանիկ վերեկել են, ոս Ղարաբաղցին էլ բնիկ։ Շփումը միմյանց հետ գողացիների։ Նորմալ է, դες առանձնակի բան չկա, նորմալ։ Տարբեր տեղերից են, հա, հա, տարբեր նորմալ են։ Իրենց ավանդույթներով, բայց սկզբնական շրջաններ կա, բայց հիմա նորմալ են արդեն համակերպվել են, ապրում են։ Աննա Ավանեսյանը բազմազավակ մայր է։ Արմենակավանի դպրոցի 3 աշակերտներից երկուսն իր երեխաներն են։ Ավակ Ֆորտին էլ Մայրաքաղաքի ռազմամարզական վարժարանում է սովորում։ Երեխաները նույնիսկ խաղընկեր չունեն, սրտնեղում է երիտասարդ մայրը։ Թե ինչպեսին կլինի զավակների ապագան այս գյուղում, նա չգիտի։ Չեմ աշխատում, ազիվ երեխեքս եմ պահում։ Ամուսինս էլ զինծառայող է։ Իր աշխատավարձով ապրում ենք էլի։ Մի քիչ դժվար է, հիմնականում գործ չկա, որ զբաղվենք, օրինակ որ գործ լինի մեծ հաճույքով ես կաշխատեի հիմնականում ոստան ենք անում հավենք պահում անասունները ձեր չտալիս պահել չորս կողմը լրիվ արտերա հող ունենք մի երկու հեկտար այն էլ որ չենք կարում ցանենք այտենց էլ մնացել է մինչև հիմա ոչ մի տեղից ոչ մի օգնություն չեմ ստացել իմ հինգ երեխաս ես իմ սաղ իմ գործերով հենց պահել եմ էլի գյուղում երեխաների ապագան պատկերացնում եք ոչ Երեխեքը ինչ են տեսնում, որ սովոր են, ամեն ինչից հետ են։ Զբաղմունքի առումով էլ։ Ահա, մենակ իմ երեխեքն են, մեկ էլ հարևանի մի հատ երեխան է, գյուղում ոչ մի երեխա չկա։ Նույնիսկ շփվել։ Հա, աղջիկս մենակ է, այս գյուղում։ Դե ինչ անեմ։ Իննը որ ավարտում են, ուղարկում եմ քաղաք սովորելու։ Մեզ տղես վարժարանում է սովորում։ Ինչպեսին կցանկանայիք տեսնել ձեր երեխաների ապագան այս գյուղում։ Օրինակ ուզենայի որ ընտանիքները գային, ապրեին, գոնե երեխով առաջ գնային, չէ՞լի։ Դպրոցը գոնե աշակերտներ ունենա։ Մենակ չմնան երեխեքը։ Այդուհանդերձ հուսալքությունը ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Մնում է ոչ միայն հուսալ ու հավատալ, այլև քայլեր ձեռնարկել, որ հրաշալի բնությամբ այս վայրում կյանքն աշխուժանա ու մարդիկ ցանկանան ապրել ու արարել։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ կարոտնեի ու թվում է թե դե վաղուց եմ նկարել հոգի աչքերիս խորքում պահել եմ միշտ ես քո կարոտից չեմ սանդրելու մազերս գիտ չէ որ դու Հիմա քեզ տարոտում եմ, թե անգամ կրկում ես իր, Քեզ ամուր պահել եմ չեմ տա ոչ մեկի Ամեն օր ես նկատում եմ, որ սրտի խորկում ես իր, Հիմա վերջությունն իմ թթվածի, իմ թթվածի Տեղական ժամանակով 15:30 է 30 րոպե։ Այժմ լսեցեք մշակութային նորություններ։ Նոյեմբերի 25-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կայանալիք մանկական Եվրատեսի 2018 միջազգային երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնելու է Արցախցի Լևոն Գալստյանը։ Նա մանկական Եվրատեսիլում կներկայանա Լևոնը երկով։ Արցախ պրեսի թղթակցի զրույցում Լևոն Գալստյանն ասել է, որ այժմ իր թիմի անդամներն աշխատանքներ են իրականացնում Եվրոտեսիլյան բեմին լուսային եւ տեխնիկական հնարավորություններին հարմարվելու համար։ Տրամադրությունս բարձր է, սպասելիքները շատ մեծ։ Ամեն ինչ անելու են, որ մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանը հաղթի։ Նշել է Լևոն Գալստյանը հավելելով, որ ինքը հանդես կգա 17-րդ համարի ներքո։ Հանրահայտ ամերիկացի գրող Ջոն Գրինի վերջին ստեղծագործությունը անվերջ կրի աներվեպը թարգմանվել է հայերեն։ Նոյեմբերի 24-ին ժամը 17-ին Բուկինից գրախանութի Մաշտոցի Պողոտայի մասնաճյուղում տեղի կունենա գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը լույս է ընծայել Edit Print հրատարակչությունը, թարգմանիչն է Լիա Ասատարյանը։ Ալյասկայի որոնումներում եւ աստղերն են մեղավոր գրքերի հեղինակ գրող Ջոն Գրինը այժմ կիսվում է Ազայի պատմության, որը սիրո դիմացկունության եւ հարատև ընկերության ուժի մասին մի հիասքանչ նովել է։ Թարգմանչի խոսքով գրքում գրինը նաև բարձրաձայնում է հոգեկան առողջության խնդիրների սխալ ընկալման մասին։ Մյուս կողմից գրինը մեծ հաջողությամբ է կերպարներ ստեղծում եւ համոզիչ կերպով ներկայացնում յուրաքանչյուրի բնավորությունն ու առանձնահատկությունները, ինչն էլ նրանց եւ ընթերցողի միջև կապ է ստեղծում։ Նոյեմբերի 25-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայանա Աղթամար Սարույցի շոուի համաշխարհային պրեմիերան։ Սիրո մասին լեգենդ ներկայացմանը հանդես կգան Գեղասահքի համաշխարհային աստղեր, օլիմպիական աշխարհի չեմպիոններ եւ միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մարզահամերգային դահլիճի ընդարձակ տարածության մեջ կկենթանանա հայկական հնագույն Աղթամար լեգենդը։ Անսահման սիրո մասին ողբերգական պատմությունը կներկայացվի մարմնի շարժման եւ երաժշտության լեզվով։ Գաղափարի հեղինակը պրոդյուսերը պատրաստել է հանդիսատեսի համար դիտաժան ներկայացում։ Նախագծի պատրաստման աշխատանքները տևել են ավելի քան 1 տարի։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացման վրա աշխատել է 200-ից ավելի պրոֆեսիոնալ մասնագետ։ Փիլիսոփայության գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Միշարտ Միջազգային գիտությունների ակադեմիաների անդամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Կարեն Օհանջի Քեզ սիրելու համար կյանքն էլ բավարար չէ ժողովածուն կներկայացվի հայ ընթերցողին։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի կունենա այսօր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի շենքում։ Ռուսերեն ժողովածուն Արցախցի գրողի արդեն 3-րդ գիրքն է, ներառում է սիրո փիլիսոփայական եւ այլ թեմաներով գրված քնարական գործեր։ Շնորհանդեսին կներկայացվի նաեւ Օհանջի Առաջ դեպի նոր կյանք երկրորդ ժողովածուն, որը ներառում է դետեկտիվ, վիպակ, պիես եւ պատմվածքներ։ Նշենք, որ Կարեն Օհանջանյան Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակից է, հենց այդ ժամանակվանից է ստեղծագործում է։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ եկել ենք մենք Եղել ենք անկու կլինենք, ու թե դժվար պահել նոյեմբերի 20-ն է երեքշաբթի։ Թերթում են Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Օրերս Արցախի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ մայր բուհում կազմակերպվել է ժամանակակից գործնական աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունը թեմայով գլոր սեղան, որի նպատակը հravirված փորձառու հաշվապահների գիտելիքների ու փորձի փոխանակումներ ուսանողների հետ։ Լսենք Վեհանուշ Հովսեփյանի պատրաստած սյուժեն։ Հաշվապահությունը ժամանակակից աշխարհի անընդհատ զարգացող ու նոր արարություններով բարբերաբար թարմացող մասնագիտություններից է։ Արցախի աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերապնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանի հաղորդմամբ՝ ի տարբերություն հանրապետության աշխատաշուկայի պահանջարկի, բոհերի հաշվապահական հաշվառում մասնագիտությամբ շրջանավարտների թիվը բավականին մեծ է։ Համենայն դեպս գործակալությունում հազվադեպ են գրանցվում հաշվապահի մասնագիտությամբ գործատունների դիմումներ, իսկ դիմաց գործազուրկներից քչերն են ցանկություն հայտնել աշխատել որպես հաշվապահ եւ նույնիսկ դեպքեր են գրանցվել, երբ իրենց ցանկացած աշխատանքը չլինելու դեպքում միայն որպես վերջին հնարավորություն են ընտրել հաշվապահի աշխատանքի առաջարկությունը։ Օրերս Արցախի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ մայր բուհում կազմակերպել է ժամանակակից գործնական աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունը թեմայով գլոր սեղան, որի նպատակը հրավիրված փորձառու հաշվապահների գիտելիքների ու փորձի փոխանակումն էր ուսանողների հետ։ Մասնագետները համակարծիք էին, որ հաշվապահական հաշվառման ոլորտն անընդհատ զարգանում է, պահանջելով բնակավարի մասնագետներին կատարելագործվելու համար հետևողական լինել կատարվող փոփոխությունների եւ նորարարությունների յուրացման գործում։ Արցախի Պետական համալսարանի հաշվապահական հաշվառում եւ հարկում ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողի Մարիամ Գևորքյանը նպատակասլաց է ընտրած մասնագիտության յուրացման, գիտելիքների շարունակական կատարելագործման, իսկ ապագայում նաեւ գործնական կիրառման հարցում։ Նա զեկույց է գրել ժամանակակից գործնական աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունը, մասնագիտական եւ սոցիալական ասպեկտները թեմայով։ Զեկույցում նշված է, որ 21-րդ դարում արդի տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ ավելանում է նաև տարբեր ոլորտի մասնագետների, գիտելիքների եւ հմտությունների որակի բարձրացման պահանջը։ Այդ համատեքստում արդի գործարար աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունն ամենապահանջվածներից է։ Տարածված կարծիքը, թե մաթեմատիկական գիտելիքներով ոշտված երեխաներն ապագա պատրաստի հաշվապահներ են, մասամբ է համապատասխանում իրականությանը ապագա հաշվապահը պարտավոր է լինել լավ պատրաստված։ Տարածված կարծիքը, թե մաթեմատիկական գիտելիքներով օժտված երեխաները ապագա պատրաստի հաշվապահներ են, մասամբ է համապատասխանում իրականությանը։ Մաթեմատիկական գիտելիքները հաշվապահին իր պարտականությունների կատարման մեջ օգնում են այնքանով, ինչքանով որ կօգնեն սուպերմարկետի վաճառողուն վաճառվող ապրանքների գինը ճիշտ հաշվարկելու եւ հաճախորդներին մանրը ճիշտ վերադարձնելու համար այլ կերպ ասած, միայն աշխատանքի կատարման հաշվարկային փուլում։ Այլ է վերլուծական մաթեմատիկական մտածողության հատկանիշի արկայության դեպքում, որը ուղղակի անհրաժեշտ է հաշվապահ դառնալու համար։ Հաճախ փնտրվող հարցերի պատասխանները բառացիորեն շարադրված են մասնագիտական գրականության ստանդարտների օրենսդրական ակտերի մեջ։ Ոստի հաշվապահի համար անփոխարինելի է պահանջված պատասխանը դրամաբանորեն քաղելու ունակությունը։ Գաղտնիք չէ, որ կազմակերպության ֆինանսական եւ հարկային խնդիրների համար մեղավորի թիվ 1 տեխնացուն կազմակերպության հաշվապահն է։ Ոստի հաշվապահի մասնագիտություն ընտրողները պետք է հստակ իմանան, թե ինչի համար են իրենք պատասխանատու, ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունեն, որոնց կատարմանը պետք է անվերապահորեն հետևեն։ Հաշվապահին առաջադրվող մի շարք չափորոշիչների շարքում երկրորդական չեն նաև նրա անձնային բարձր որակները։ Ըստ պրոֆեսիոնալ հաշվապահների վարքագրքի, որը հրատարակվել է 2014 թվականին հաշվապահների միջազգային դաշնության կողմից, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը իր աշխատանքում պետք է համապատասխանի հետևյալ հիմնարար սկզբունքներին. Առաջինը՝ ազնվություն։ Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ մասնագիտական եւ գործնական բոլոր հարաբերություններում։ Երկրորդը՝ օբյեկտիվություն։ Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է թույլ տա կողմնակալություն, շահերի բախում կամ այլ անձանց ազդեցություն, որոնք կոտնահարեն մասնագիտական եւ գործարարության սկզբունքները։ Երրորդը՝ պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ եւ պատշաճ վերաբերմունք։ Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պարտավոր է շարունակաբար զարգացնել մասնագիտական գիտելիքները եւ հմտությունները։ Պետք է գործի ջանասիրաբար եւ մասնագիտական ծառայություններ մատուցելիս պարտավոր է գործունեությունը համապատասխանեցնել տեխնիկական եւ մասնագիտական ստանդարտներին։ 4-րդը գաղտնիություն։ Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է ապահովի մասնագիտական ծառայությունների մատուցման արդյունքում ձեռք բերած տեղեկատվության գաղտնիությունը եւ չպետք է այն բացահայտի երրորդ կողմին առանց համապատասխան թույլտվության։ Եթե իհարկե նա հակառակը կատարելու համար ունի օրենսդրական կամ մասնագիտական իրավունք իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Եվ վերջինը պրոֆեսիոնալ վարքագիծ։ Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գործի համաձայն համապատասխան օրենքների եւ կանոնակարգերի եւ զերծ մնա այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վարկաբեկել տվյալ մասնագիտությունը։ Մասնագիտության գիտնականները փաստում են, որ ժամանակակից հաշվապահը պետք է անընդհատ կատարելագործվի, հետևի հաշվապահական հաշվառման միջազգային փորձին աշխատանքում լինի հետևողական, բարբերաբար ծանոթանալով ոլորտի նորարարություններին։ Ցանկացած գազམ་ակերպության կառույցի բնականոն կամ արդյունավետ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է հաշվապահի աշխատանքով եւ մասնագիտական որակներով։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս Լենա Խաչատրյանի հավաստմամբ Արցախյան բուհերի համապատասխան բաժինների շրջանավարտները համապատասխանում են հաշվապահներին ներկայացվող արդիչափանիշներին։ Այլ հարց է, թե որքանով է հետաքրքրված իր մասնագիտությամբ կամ շահագրգռված աշխատանքով ապագա հաշվապահը։ Բոլոր ժամանակներում հաշվապահները գազམ་ակերպության ձեռնարկության նորմալ կենսագործունեության համար կամ նորմալ կենսագործունեությունը ապահովող ամենակարևոր օղակն է գազམ་ակերպության, քանի որ հաշվապահներն են, որ վարում են գազམ་ակերպության ֆինանսական միջոցները, դրանց ճիշտ ուղղորդումը եւ դրանց վերջնական հաշվետվությունների կազմումը, ինչի արդյունքում է կամ ինչի շնորհիվ էլ արդեն տեղի ունենում գազམ་ակերպության հետագա քայլերը գործունեությունը հենվելով գազམ་ակերպության ելնելով ճիշտ կատարած հաշվետվությունների պետություններից, նրա ֆինանսական վիճակը գնահատելու ունակությունից եւ հաշվապահը այսօր ձեռնարկության մեջ ամենակարևոր աշխատողներից մեկն է, որի ճիշտ խելացի գործնեության արդյունքում էլ որոշում է արդեն ձեռնարկության հետագա կենսագործնեություն հետագա ընթացքը։ Հաշվապահությունը մեր մոտ կարծում եմ բավական զարգացած է։ Համալսարանները ի վիճակի են թողարկել նորմալ մասնագետներ, որոնք էլ արդեն հետագայում վաղը փորձ ձեռբերելով որևէ մեկ կազմակերպություններում կամ ձեռնարկություններում ի վիճակի պետք է լինեն այնպես ճիշտ կառավարել կազմակերպության ֆինանսական միջոցները, որ ձեռնարկությունը որևէ վնաս չկրի։ Եվ բավականաչափ կարծում եմ հաշվապահների ներուժ կա, հաշվապահներն էլ աշխատելով իրենց վրա, զբաղվելով ելի ինքնակրթությամբ կարող են հասնել շատ բարձր մակարդակների։ Կարծիք կա հասարակության մեջ տարածված, որ վերջին շրջանում համասարան ընդունվողների մեծ մասը դիմում են կամ տնտեսագիտության, կամ իրավաբանության եւ մասնագիտությունների։ Ինչ է կարծում տնտեսագիտություն ընտրելը ուսանողի համար դա կյանքի ռիթմին հետևել է, թե պարզապես։ Այո, համաձայն եմ ներկայումս բոլոր համասարաններում շատ են ընդունում եւ տնտեսագիտության տեսություն եւ նրա համապատասխան բաժինները, հաշվապական հաշվառում ֆինանսներ, բայց կարծում եմ այս այն դեպքն է, որ որ քանակի մեջ կա նաև որակ։ Ոչ բոլոր ավարտածներն են դառնում իրենց մասնագիտության կրողները, բայց կան նաև բավականաչափ խելացի ուսանողներ, որոնք վաղը դառնալու են եւ դառնում են որակյալ մասնագետներ իրենց ընտրած բնագավառում։ Եվ իշխանով ենք համապատասխանում մեր ունեցած գիտելիքներով հաշվապահական ոլորտում նկատի ունեմ միջազգային չափանիշներին։ Համապատասխան գիտելիքները երեխաները ստանում են, ուսանողները ստանում են բոլոր համասարաններում։ Հաշվապահը որպեսզի իր գործում լինի զարգացած եւ տեղեկացված վերջին նորարարություններին Ուսուցիչներին անհրաժեշտ է համարում բարբերաբար փորձի փոխանակումը, բարբերաբար դասընթացների մասնակցելը եւ այլ նմանատիպ միջոցառումների։ Կարծում եմ հաշվապահի համար այդքան կարեւոր չէ վերապատրաստումներին գնալը, ինչքան հետեւել օրենքների փոփոխություններին, քանի որ հաշվապահը միշտ գործում է եւ հաշվապահական հաշվառման օրենքներին համապատասխան եւ ընդհանրապես համանդրության եւ երկրում գործող բոլոր ընտրություններին համապատասխան։ Եթե հաշվապահը կարողանա ճիշտ հետևել ու ընկալել հետևություններ կատարել փոփոխվող հաշվող օրենսդրություններին բոլոր բնակավարներում, ապա դա հաշվապահի համար ավելի ճիշտ ու լավ է, քան վերապատրաստման գնալը եւ այլն։ Մնացած ուղին հաշվապահի արդեն պետք է լինի ինքնակրթությունը եւ ինքնուրույն ուսումնասիրություններ կատարելը։ Դուք լսեցիք Վեհանուշ Հովսեփյանի պատրաստած սյուժեն։ Մի պարտ չմնա մեզ աշխարհին։ Եվ վիճից կասին վերջացնել։ Իմ ահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում ու չի պակասի աշխարում ոչինչ մի լույս կմարի հինգերորդ հարկում կմտնեն մի պա աչքերը քոջին մի լույս կմարի հինգերորդ հարկում կմտնել մի պա աչքերը քո ջինջ բայց ավքերն էլի հարավ կչվեն մանուկներն էլի կխաղան բակում կանաչներն էլի սողով կթրջվեն ծաղիկներն էլի կշնչեն մարքում կանաչներն էլի ծողով կթրջվեն ծաղիկներն էլի կշնչեն մարքում հո ոչինչ չի փոխվի կյանքում Եվ չի պակասի աշխարում ոչինչ Կվարվի լույսը հինգերորդ հարկում Կժպտան նորից աչքերը քոջին կվարվի լույսը հինգերորդ հարկում, կժպտան նորից աչքերը կոջինչ։ Բարեկամներ այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Ռաֆայել Պատկանյանը, հայ բանաստեղծ արձակագիր հասարակական գործիչ, Ռուդոլֆ Կոխը, գերմանացի գեղագիր, բազմաթիվ տարատեսակների հեղինակ, Մայա Պլիսեցկայան, բալետի աշխարհահռչակ ռուս պարուհի, Պավել Ավետիսյանը, հայ պատմաբան, հնագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր, Ալեքսանդր Մանասյանը, հայ խորհրդային անասնաբույժ, անասնաբուժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Գոհար Ֆերմանյանը, հայ նկարչուհի, մանկավարժ Սերո Խանզադյանը, հայ գրող, Արտակ Դաշյանը, Հայաստանի ալաշկերտ ֆուտբոլային ակումբի կիսապաշտպան, հանդես է եկել Հայաստանի ազգային հավաքականում։ խոսքերը որ լսում եմ իմ երկրի մեջ ուշացած Մե պետք խոստովանակը տապսոսանքդ շացած Սերը կոմի հանելուկ էր ու գաղտնիկ էր չբացած ասվածը ետ չես բերի, այս ամեր հատությունն է իմ գործացին մեղկերի, այն աղջիկը և աշունը բաղթների, որ գործրի, դա ճահեր իմ խենթությունն էր, որ երբեք ինձ չեն ների, पपुहमें दुर्गण तस्वीर